Marcia, su. Level cismi. No, level, level, level. Level, oh, level. Level é, é cando volvas trais, mulqui. Cando has volver. Level, oh, level, que eu pouco lle Level. Si, ó. Oh. Bichul. Bichul. Bichul féndeme, párteme, trágame, cómeme, féndeme, párteme, trágame, cómeme, féndeme, párteme, trágame, cómeme, féndeme, párteme, trágame, cómeme. Si non é como eu digo. Uf, nesta casa haiche moita cousa bella. Pero ainda aguanta. Ainda aguanta que nesta mesa comemos lo menos 4 ou 5 generacións, lo menos. Comemos e discutimos cuatro ou cinco generacións. E algún rato se entrou Pichul. Pichul. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Si non é como eu digo. Yo a José... O José sentábase sempre ali na cabeceira, sempre e había que esperalo sempre. Porque cando xa estábamos todas sentadas, era cando li viño ou ao xamón. E había que esperalo sempre. Tú deso non te acordas, pero... Levo o chismo, levol, levol, levol. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Féndeme, párteme, trágame, cómeme. Así non é como eu digo.